tac tene ho onus kai ho hemionos fortia bastasdusin ho hippos hon kai hai kai tai bastasdei hemas autous ho camelos bastasdei ton emporon meta ton empore vematon autou ho elephas ten forben tai prosbochiti proselkei duo echei proechontas odontas kai dunatai heos triaconta andras bastasdein